ปิดทั้งสองด้าน เปิดข้างงด้วยเปยคำว่าสวัสดีอย่างเช้าเนาะาเจาง早上好เหนื่อยไหมเลย累吗嗯 ยินดีเนาะยินดีที่พวกเรามาใช้สถานที่แห่งนี้นะเพื่อจะได้ปฏิบัติธรรมกันนะ你们啊来到这个道场来修行我很高兴欢迎嗯เพราะว่าเจตนาของที่นี่ก็ตั้งใจให้ ให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมให้เป็นที่ที่เราได้มาฝึกจิตฝึกใจของเรา因为建这个地方的目的地就是 啊，给大家的机会来这里修心，修行。ชีวิตของเราก็ควรนี่ที่จะต้องพัฒนาจิตใจนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญ我们生活最重要的就是修心最最重要เนาะตอนเป็นเด็กๆเราก็พัฒนาร่างกายเนาะให้เติบโตให้แข็งแรงเนาะ我们小时候已经啊修身很重要 就是为了身体长大嗯健康เราไปเรียนหนังสือเพื่อให้สมองมีความรู้เพื่อจะได้มีทักษะในการทำงานเร我们去学学校为了学习ี到知า为了工作เีนรเี่ยอันนี้คือเน้นร่างกายแล้วก็เน้นสมอง我们小เร就是呃为那个看身体和 脑头脑为主แต่อันนี้จะเน้นที่ใจปฏต我们看心为主เราละเลยเรื่อง เรื่องความรู้หรือเรื่องการฝึกจิตฝึกใจนะ我们我们我们无名的就是啊不在意这个心嗯

เราจะทำให้มันไม่คิดทำให้มันไม่โกรธ ไม่โลภไม่หลงนะ但是我们的修行不是为了啊不让它有个念头或者不让心想或者不要啊心有贪嗔痴แต่หลวงพ่อคำเขียนท่านบอกว่า ในความคิดนะมันมีความไม่คิด มันก็มีอยู่甘田长老说当我们有念头啊 那时没有念头也有ในความโกรธนะความไม่โกรธก็มีนะอ๋อ当当我们生气不生气也有ในความโลภนะความไม่โลภก็มีนะ当心有贪啊不贪也有ในความหลงนะความไม่หลงก็มี啊在我们有迷但是不迷也有คล้ายๆกันนะ หน้ามือกับหลังมือมัน มันอยู่ด้วยกันโ手怎么说手的两面都是在一起อันนี้หลงเราก็เปลี่ยนเป็นรู้ได้นี้可以转不不迷เนี่ย ที่เรามาปฏิบัติธรรมเพื่อเพื่อฝึกเปลี่ยน ฝึกเปลี่ยนบ่อยๆาเรา来修行是 来用功训练这个改变。嗯，เปลี่ยนไปอ่ะเปลี่ยนกลับมาหาความรู้สึกตัว改变到哪里呢？就是改变成为觉知。เนี่ยความรู้สึกตัวจะเรียกว่าเป็นเป็นกรรมฐานหลักที่เราจะต้องกลับมา觉知是啊、呃，是我们最 重要，就是我们要回来觉知是最重要的，对这个修行。ถ้าเราไม่รู้สึกตัวนะเราก็จะหลงไปอยู่ในความคิดไปอยู่กับอารมณ์ต่างๆ如果我们没有觉知的话，那就是我们就迷了，迷跟着情绪或者念头在一起。ถ้าหลงไปอยู่กับความคิดกับอารมณ์ก็เรียกว่าไม่มีชีวิตนะ 如果啊，我们跟着情绪或者念头你在一起的话，那就说我们没有生命。有身体，但心乱，或者心沉，或者沉，那那叫什么？是人没有生命。只有身体，但是心啊不在这个身体，心就流浪，好像啊没有没有心的。 เราต้องกลับมาดูกายดูใจตัวเองบ่อยๆลับมาดูกายดูใจตัวเนี่ยกลับมาดูกายนะให้รู้สึกตัวที่ร่างกายบ่อยๆนะ回来观我们的身体要觉知身体常常觉知นะร่างกายขยับนะให้รู้สึก 身体动要心要知道หรือกระทบอะไรก็รู้สึก或者接触了什么也要知道อันนี้แหละคือเรียกว่าความรู้สึกตัวที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายนะ这就叫觉知หายใจเข้าก็รู้สึกหายใจออกก็รู้สึกนะ呼气也知道吸气也知道ยิ้มก็รู้สึก微笑也要知道 นะ เวลาปฏิบัติธรรมนะให้ยิ้มบ่อยๆนะ当我我们修行当中，你要常常微笑。ทำไมนะ为什么呢？อย่างใบหน้าพอมันยิ้มนะมันมีความรู้สึกเนะี่ยเรารู้สึกถึงใบหน้าที่มันยิ้มเนะี่ยก็คือรู้สึกตัวแล้ว因为当我们脸微笑，它也可以有感受，有感觉到。当你感觉到它 也就是用功了。จิตใจมันก็เบิกบานขึ้น เนี่ย เราก็รู้สึกตัวแล้วใ自在啊，我们知道心自在也是啊有觉知了。อืมอันนี้แหละ คือ สิ่งที่เราสามารถฝึกได้เนาะร่างกายเนี่ย เราก็พยายามรู้สึกบ่อยๆนะ我们就是这样的用功了啊，常常的知道身体。แต่พยายามนะ ไม่ใช่บังคับไม่ใช่ไปจี้ไม่ใช่ไปจ้อง我们尽力努力的用功但是不是勉强不是啊强迫他รู้สึกรู้สึกเบาๆรู้สึก ธรรมดา ธรรมดา正常的知道轻轻的知道อืมย่าไปบังคับมันมากเกินไปมันจะเครียด不要强迫他他会有压力 แต่ปฏิบัติมันก็ไม่ได้จะเห็นแต่กายนะ บางทีก็จะมีความคิดเข้ามาแทรกอยู่บ่อยๆ当我们用功之内不是不只是看到身体我们也经常看到啊心有念头ไม่ต้องไปห้ามมัน也不要阻止ปล่อยมันมันอยากจะคิดก็ปล่อยมันคิด啊，า就啊让他啊让他 想，如果他他想想，就让他想。มันอยากจะกลัวนะก็ปล่อยมันกลัว他他想怕也是让他怕。มันอยากจะชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็ปล่อยมัน喜欢什么东西也是让他คือปล่อยมันนะแต่ดูมัน我们让他他有那样的状态但是我们要观他嗯 แต่บางทีเราจะทำผิด เพราะว่าเราคิดว่า ความคิดมันไม่ดี ความคิดไม่ถูกความโกรธไม่ดี ความกลัวไม่ดีต้องต้องไม่มีสิสิ่งจะดีกว่า我们是我们的用功可能做的不对，就是我们啊，我们的想法就是不应该有念头，不应该害怕，不应该有喜烦恼、喜气。 ข้างในลึกๆมันมีความไม่พอใจนะอารมณ์ที่มันคิดที่มันปรุงแต่ง心里还有对所有的那个造作或者情绪有不满意ลองดูมันเฉยๆนะ我们只是观它ดูมัน แล้วก็เนี่ยมันจะเหมือนอ๋อก็เหมือนสิ่งที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านะ มันไม่ใช่อยู่ข้างในละมันเราจะเห็นออกมา当我们闻到它呢，它就好像在我们前面，我们看到它，它不是在我们心里面。ถ้าเราไม่เห็นนะเราก็จะเข้าไปยุ่งไปจัดการกับมันเยอะมากมาย如果我们没看到它的话，我们就啊跟着它跑，或者嗯处理它。ความคิด อารมณ์นะที่จริงมันไม่ใช่ศัตรูหรอก啊，情绪或者念头，其实他们不是我们的敌人。แต่มันเป็นครูมาสอนเราให้เห็นว่า ธรรมชาติมันเกิดของมันเองนะ มันเป็นอนัตตาเออ是我们的老师来教我们啊它是无我它是自然的升起เราจะไปบังคับเขาเขาไม่ให้เรา บังคับหรอก不可以强迫他他不他也不让我们强迫เขาจะเกิดก็เกิดเขาจะดับก็ดับเรื่องของเขา刚才应该说控制吧嗯他他他要升起也升起他要灭去他就灭去แต่แบบนี้นะ มันเหมือนคล้ายเราดูเขามันจะแยกกัน但是当我们观他 好像啊，我们就可以分开分离。อารมณ์ก็ส่วนหนึ่ง สติที่รู้ที่ดูอยู่ก็ส่วนหนึ่งไม่ปนกัน情绪就是另外一个部分啊，觉知有有那个觉性，觉知知道它也是另外一个部分。เนี่ยจะเรียกว่าอะไรเกิดขึ้นนะก็ดูมันไปทั้งหมดนะ那就是说 不管是什么状态升起，我们只是观。ไม่ต้องห้ามนะ不要阻止。แต่ก็ระวังอย่าไปหลงตามกับมัน但是也要啊注意小心不要跟着它跑บางอารมณ์มันก็ชวนให้เราตามเขาเพิ่อมไปกับเขานะ有一些情绪是逃跑跟想跟着他跑很容易跑แต่บางอารมณ์ก็ เราก็รู้สึกไม่ชอบ เราก็จะไปห้ามไปยุ่งอะไรกับเขา有些情绪我们不喜欢它那我们也想阻止想处理ถ้าใครรู้สึกตัวได้นะจิตนะมันจะเป็นผู้ดูขึ้นมา มันจะเบาละมันจะสบายละ谁可以啊观谁可以有觉知知道它的话那心就变成 จิตจมันจะเบา มันจะสบาย变成那个旁观者然后就很轻松自在มันจะเป็นอิสระจากอารมณ์จากความคิด就对那个就离开那个情绪和和念头就变自由了แต่บางทีนักปฏิบัติเก่าๆนะ ก็อย่าไปคิดว่ามันจะเที่ยง มันดีแล้วจะต้องดีตลอด ดีขึ้นเรื่อยๆอ๋อ以前修很多的，就是修很长时间的修行者，也不要期望啊，我我已经就是修的好了，他就一直好。บางทีมันก็ดีบ้างบางทีก็ตกลงมาบ้างเลย有的时候它是好然后有的时候它就变不好了 เพราะแม้แต่ตัวสติตัวรู้นะ ก็บังคับไม่ได้เหมือนกัน因为觉性和觉知也不可以控制พอฟังแบบนี้แล้วก็ จะทำไปทำไมเนี่ยทำก็เอาไม่ได้这样听的话那有没有怀疑想那我我要用功做什么呢干嘛เพราะถ้ายังมีความคิดว่าทำเพื่อจะเอาอะไร ื่อจะเป็นอะไร เพื่อจะได้อะไรนั้นเป็นอุปสรรคนะ因为如果你用功还是想还是希望为了得到什么或者为了成为什么那就那它它就是障障碍ตรงนั้นแหละยากที่สุดเพราะว่าถ้าเราหวังหรือคิดแบบนี้มันจะ มันจะเป็นทุกข์มาก เวลาจิตใจมันไม่ดี เวลาอารมณ์ไม่ดี这一点是最难的，因为如果你还有这这种想法的话，当当你有什么念头或者或者你的修行变不好，你你会很苦。嗯，เวลามันได้อะไรแล้วมันหายไปมันเป็นทุกข์当你得到了什么，然后它后来就灭去消失了，那就很苦。 เหมือนวัตถุใช่ไหมเหมือนเรามีเราได้โทรศัพท์ โทรศัพท์หายไปเนี่ยเราก็จะทุกข์ใจ那好像东东西，比如说手机啊，你你有手机，如果它它像丢丢的话啊，也是你很很苦很伤心。แต่บางคนก็ไม่ทุกข์มากหรอกเพราะมีหลายเครื่อง 是有有有些人也不是很苦，因为有很多手机。แต่จิตใจที่ฝึกเนี่ยโอ้อุตส่าห์ฝึกมาหลายเดือนหลายปีนะอืมเสียดายมากนะ่是我们修的心哦，我们可能觉得很可惜，我修了好长，修了好年，好长时间，觉得很可惜。มันยากจน ทำแบบไม่เอาเนี่ยแหละเอ่用就是修行当中最难的一点就是啊，我们做的不想要什么，用功的不想得到什么。ต้องฝึกจิตฝึกใจเหมือนเหมือนจิตใจพระโพธิสัตว์คือทำเพื่อเพื่อสละทำเพื่อให้ไม่ใช่ทำเพื่อจะเอาเข้าตัว我们要修这个心，好像那个 菩菩提萨菩提萨修，啊，他他修他的波罗蜜，他就啊，他他用功，他做功功德，不是为了得到什么，你知道吗？全部是给。嗯。ไม่แต่ภาวนาแบบเนี้ยนะไม่ใช่ว่าต้องไปจิตอาสาอะไรบางทีก็ไปเป็นก็ได้ แต่ภาวนาก็เหมือนกัน เพื่อจะสละสละ สิ่งที่มันไม่ดีออกไปสละออกไป我们用功修行也是是为了啊付出为了布施所有的的不好的东西不好的啊情就是状态แม้แต่ตัวรู้นะรู้แล้วก็จบรู้แล้วก็จบ当我们觉知呢那个觉知了也要放下，觉知了放下，觉知结束，觉知就结束。 เนี่ยมันต้องรู้แบบเนี้ย มันจะมันจะทำให้เรา มีชีวิตจริงๆอยู่กับปัจจุบันนะ我们要这样的觉知会让我们啊真正的在当下有生命懂吗有意义当下的生命有意义ไม่เป็นไรนะพอภาวนาจริงๆไม่ ไม่ต้องใช้อันนี้มาก没关系因为真正的用功不要用这个不要用这个头脑ไปคิดให้เข้าใจเนี่ย ปวดหัว你不要思维着为了理解哦那会头疼แต่สังเกตใจบ่อยๆว่ามันปกติไหมนะ但是你要关心啊你心是不是正常 สังเกตกายดูด้วย มันผ่อนคลายเป็นธรรมชาติไหมเ也要观身体啊身体是放松自在吗มันเป็นทุกข์ไหมกายใจเป็นทุกข์ไหม身心苦吗อืมถ้ามันเป็นทุกข์แสดงว่า เราวางใจผิดแล้วนะ如果有苦的话就是你的心态不对แต่ถ้ากายมันเป็นทุกข์อ่ะแสดงว่ามันถูกแล้ว 如果身体是有苦，那是对的嘛。อ้าวกายมันเป็นทุกข์เนี่ย มันของจริง ธรรมชาติของกายมันต้องเป็นทุกข์因为身体的状态呢它是苦的就是它的自然是苦แต่เพียงแต่ว่าเราจะไปดับเบิลทุกข์ก็คือว่า ไปเครียดไปจริงจังไปทำแบบฝืนธรรมชาติ但是只是我们不要呃增加那个苦要啊就就是如果你不接受就更苦嘛แต่จิตใจนะให้แยกออกมาให้แยกออกมาให้เป็นผู้ดูนะ但是我们要啊分开那个心啊心要当旁观者 อันนี้เนาะคือการศึกษาเรื่องของชีวิตของเรานะ这就叫我们来啊修行用功学习我们的生命มันถึงจะใช้ได้นะจิตใจชีวิตเรามันถึงจะใช้ได้然后当我们学习好了这个身和心才可以去使用สมมติเนี่ยมันมือเนี่ย กำไว้นี่มันใช้อะไรได้ไหม例如这个手如果我们捉住你捉住手这个手可以用吗ใช้ได้แต่ทุกคนตี เอาไปหยิบเอาไปจับเอาไปเขียนหนังสือ อะไรได้ไหม可以打人哈但是不不是不可以啊写字工作่不可以 มันใช้ได้ก็ใช้ได้น้อยนะใช้ได้น้อย用的话也就是力那个力很少แต่ถ้าเรารู้จักแยกขันห้าแยกออกมา แต่ก่อนเนี่ยมันเป็นเรานะมันเรามันก็มันบีบมันคั้นมันยึด如如果我们知道怎么放放开放下它，那就会很容易用。以前我们执着，我们觉得是我， เนี่ยแต่ก่อนเรายึดยึดว่าเราเนี่ยเรา มันก็เลยรวมกันไปหมดเลย ทั้งกายใจนะขันห้าความเป็นเรามันเป็นหนึ่งเดียวแบบนี้以前我们的五蕴，我们就是全部合在一起嘛，然后我们执着它，以为觉得它是我。但ต老แยกได้ วิปัสสนานะสติ ทำให้เกิดวิปัสสนาเลยแยกได้เห็นเป็นขันห้า我们修毗婆舍那为了分开它啊我们就看它是它是五蕴เนี่ยมันแยกได้ใช้ประโยชน์ได้นะ它分开就可以去用了แต่ถ้าหลงนะเป็นเราเลยแต่ถ้ารู้อ่าแยกรา啊迷它就抓住就啊执着是我 如果我们啊有觉性，那就分开，啊，就不是我。呵呵呵呵呵。没，不是，我们，是，不是我，只是有觉知啊，呃，知道当下的实相。啊，那等一点了。今天早上就这么说。啊，赶快。